Book 2 სახლში სახლში აქ არის ჩვენი სახლი აქ არის ჩვენი სახლი ზემოთ სახურავია ზემოთ სახურავია ქვემოთ სარდაფია ქვემოთ სარდაფია სახლის უკან ბაღია სახლის უკან ბაღია სახლის წინ არის ქუჩა სახლის წინ არ არის ქუჩა სახლის გვერდზე ხეებია სახლის გვერდზე ხეებია აქ ჩემი ბინა აქ ჩემი ბინა აქ არის სამზარეულო და აბაზანა აქ არის სამზარეულო და აბაზანა. იქ არის მისაღები და საძინებელი ოთახი. იქ არის მისაღები და საძინებელი ოთახი. სახლის კარი დაკეტილია. სახლის კარი დაკეტილია. მაგრამ ფანჯრები ღიაა. მაგრამ ფანჯრები ღიაა. დღეს ცხელა. დღეს ცხელა. ჩვენ სასტუმრო ოთახში მივდივართ. ჩვენ სასტუმრო ოთახში მივდივართ. იქ არის დივანი და სავარძელი. იქ არის დივანი და სავარძელი. დაბრძანდით. დაბრძანდით. იქ ჩემი კომპიუტერი დგას. იქ ჩემი კომპიუტერი დგას. იქ ჩემი სტერეო მოწყობილობა დგას. იქ ჩემი სტერეო მოწყობილობა დგას. ტელევიზორი სულ ახალია. ტელევიზორი სულ ახალია.